HONDINETO CAI VIRO Ie la nocto meso inter la 31 de decembro 2012 ca la 1 de januaro 2021 mia hondineto doris, tremante vechigis cun iom datimo pro la bruego de racetoi explodantai en la tranquila mal lumo de malfrua nocto. Ve, de nove tia bruego, kial hodiau? Mi clarigis. Nova iaro, cara, Onit celebras novan iaron, felicion al vi. Doris, mal bon humore grimatsis, plu tremetadis, cae grumblis. Ciu ne suficias la racetumado ciam la plei populara futbal te amo vencas campione, cae la concernae holiganoi celebras dum tuta nocto, ciu ne sufficias la qui am candidato vencas la politican nazian balotadon cae la fervoruloi celebras dum la tuta nocto, vi homoe amas bruegadon, ve al miai oreloi. Mi iom cerbumis mi neniam pensis pritio, tio, Doris. Sed eble vi pravas, kio celebri per explodado de orela gatse bomboi. Doris crome aldonis. Vi homoi povus celebri simple per mildai cantoi, per bracumado, per tostoi, kial bruegi. Ni du silentis dum iom da tempo, dum extere la bomboi mugiadis. Doris de nove parulis. Cetere, cion signifas felicia noviaro? Nu, cara, homoi desiras al siei caruloi felicion en la comencicianta nova iar periodo. Doris oscedis. Cias turtajo! Ec la iaro estas abstracta concepto, char la tempo estas io multe pli amplexa ol tiu calculado de tagoi. Morgo matene la suno levigios sam loce kiel ciam, cae sam loce subiros ie vesperigio. Cae por ni hundoi, por la passeroi en la giardeno, cae por muscioi, ciui zumos tra la domo, vidigios nenia differenco. Ni spitas la tagon, la monaton, la jaron. Tio estas nur caprizo de vi homoi. Mi iom miris pri la subtila filosofio de mia hundino Doris, ca mi decidis plu provoqui shin por vidi gis quiu puncto si alvenos en sia resonado. Mi consentas che iaro estas artefarita quanto da Sed doris, quio malbona se ni homoi desiras unui al la aliae felicion en tiu nova tempo periodo. Doris malfermis unu solan oculon por respondi. Nenio malbona, crom tio che gestas illusio, la nova iaro, se tio signifas ion, ne estos pli au mal pli felicia pro viei reciprocai desiroi. Felicio dependos de tio cion vi faros, ne de viei formalai augurui. Anstata o facila nime desiri al via cun homo felicion, consilu al li prudenton, estus pli efice. Mi confesis che mi ne successis replici ion ein autoris. Mi devis consenti che si pravas. De ni iom pausis en nia noctomesa interparolo. La racetoi comensis pli cae pli maloftigi. Mi riscis ancora unu demandon al mia cara hondino. Cion vi consilus ala homoi doris. Con siei oculoi fermitai pro la brugo, si murmuris, che ili ne niam plu explodigu raketoina respecte ala sentemai oreloi de hondoi.